Govorit ćemo na temu koju sam ja naslovio kako nadvladati iskušenja i smutnje današnjeg doba. Ovu našu hudbu podijelit ćemo u tri dijela. U prvom dijelu, u uvodnoj riječi, spomenut ćemo nekoliko faktora koji ukazuju na bitnost ove tematike. Nakon toga spomenut ćemo nekoliko hadisa koji bi mogli da se odnose na vrijeme u kojem živimo, a nakon toga spomenuti smjernice Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, i ono što su kazali islamski učenjaci, kako čovjek treba da se ponaša u vremenima smutnje i iskušenja. Braću moja draga, evidentno je, ako pogledamo na svjetsku scenu, ako pogledamo u život ljudi koji želi da prakticiraju Allahu te baraka wa ta'ala vjeru, vidjet ćemo da je svakim danom sve više iskušenja, da je svakim danom sve više smutnje, što zasigurno otežaje čovjeku prakticiranje Allahove vjere, a prakticiranje vjere je u osnovi lagahno. Ali živimo u teškim vremenima kada je teško prakticirati vjeru. Po automatizmu, ako je se povećao broj iskušenja, ako se je povećao broj smutnji, čovjek treba da se dodatno educira, da izučaje ono što su kazali islamski učenjaci, kako da se ponaša u vremenima smutnje, kako bi očuvao žeravicu vjere na svome dlanu. Allahu poslanik alih salatu wasalam je kazao u vjerodostojnom hadisu doći će vrijeme kada će oni koji budu prakticirali vjeru biti kao onaj ko nosi žeravicu na svome dlanu. Pogledajte tog opisa. Nosi žeravicu na dlanu. Prži. Teško je držati. Ako je pustiš, ugasit će se. Ako je držiš, prži. Tako i danas prakticiranje vjere je izuzetno teško. I mnogi su se utopili u smutnje iskušenja, mnogi su posustali, mnogi su izgubili i dunjaluk, a izgubit će i ahiret zbog toga. Zato je veoma potrebno da govorimo o ovakvim temama kako bi ostali na džadi, na dinu sve do momenta kada nas ponesu u mezarje. Braću moja draga, vi znate da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam preselio prije 1400 godina i sama njegova smrt odnosno njegovo poslanstvo je jedan od predznaka sudnjeg dana. A mi živimo 1400 godina nakon njegove smrti. Treba da znamo da sudnji dan nije daleko. Treba da se pripremamo. Velik broj, ako ne svi, predznaci, mali predznaci sudnjeg dana se obistinili, a neki predznaci se sada obistinjavaju. Što je dodatni faktor da se čovjek trudi da ustraje. Jedna od stvari koje je spomenuo Allah u poslanika alaihi salatu salam od predznaka sudnjeg dana jeste da će se pred sudnji dan pojaviti mnoštvo iskušenja. Kaže se u hadisu koji je zabilježio imam Buhari od Ebu Hureyre, radi Allahu ta'ala anhu, neće nastupiti sudnji dan sve dok ne bude uzdignuto znanje. Sve dok se ne poveća broj zemljotresa, sve dok se vremena jedna drugima ne približi i dok se ne poveća broj iskušenja. Pogledajte, odgovorno možemo tvrditi da se skoro od svaka, svaka spomenuta stvar u ovom hadisu obistinila. Je li nestalo znanja? Na svakom koraku vidimo neznanje. Je li se povećao broj zemljotresa? Na svakom koraku vidimo zemljotrese. Jesu li se vremena približila jedna drugima? Jesu svakako. I na kraju, Jesu li se povećala smutnje, jesu li se povećale smutnje i iskušenja u današnjem dobu? Jesu, braćo moja draga. Takođe, od hadisa koji nam potvrđuju činjenicu da će pred sudnji dan doći vrijeme kada će se povećati smutnje, jeste hadis muslima, duži hadis, citiramo samo jedan dio, kaže Allahu u poslanik alihi salatu wasalam, zadnje generacije mu ummeta zadesit će belaj. Desit će se stvari koje će oni negirati. ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا a zatim će doći smutnje koje će jedne druge ublažavati. Šta to znači? Doći smutnja pa će ljudi kazati ovo je najveća smutnja koja nas je mogla zadesiti. Pa kada dođe druga smutnja kazat će ona prije nje je bila malehna i lagahna kako je ova velika. Ova je najveća. A nakon te će doći druga još veća. To se vraću moja draga pred dan. U hadisu koji je zabilježio ima muslim od Ebu Hureyri stoji da Allah poslanik kazao požurite sa činjenjem dobrih dijela prije nego što nastupe smutnje koje će biti tamne koje će biti crne kao što je crna noć teško će se biti spasiti teško će biti čovjek da razazna gdje je put istini. pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam objašnjavajući te fitne iskušenja Kaže, čovjek će osvanuti mugmi, a za noći će nevjernik. La ilaha illa. A osvanut će nevjernik, a za noći će mugmin. Toliko teška iskušenja pred sudnji dan će doći, braću moja draga. I zadnji hadis, hadis Mu'aza Allahu ta'ala anhu, kojeg je zabilježio imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže Allahu poslanik, šest je predznaka sudnjeg dana. Šest je predznaka, pa spominje jedan od njih, kaže fitna, smutnja, čiju žestinu će osjetiti svaka mu'minska kuća. Imamo li danas smutnje iskušenja koje su zadesile svaku mu'minsku kuću? Imate koliko hoćete. Kada ne bi imali drugu smutnju, smutnju, osim one bijele kutije koju nazivaju televizija, dovoljno je smutnje današnjim dobu koja je zadesila svaku mu'minsku kuću. Pogledajte račun, moja draga, da vidimo da li mi živimo u teškim vremenima, vremenima smutnje. Kako bi postali ubijeđeni da smo potrebni ove tematike. Pogledajte samo na svjetsku scenu i te duple aršine, jedne za mu'mine, a druge za nevjernike. Što je velika smutnja, vallahi velika smutnja. Svako može imati bradu, i pop, i lopo, i pjesnik, i publicista, i ne znam nijako više, osim mu'mina. Mu'mina koji ima vradu, automatski je terorista i vehavija. Svaka žena može skinuti šta hoće i obući šta hoće, osim mu'minke. Ona ako obuče hijab, odmah postaje nazadna. Svačiji postupci su njegovi postupci, osim postupci mu'mina. Kada se njihovi postupci pripisuju islamu, Svako može uraditi šta hoće i niko neće kazati židovski terorizam ti kršćanski terorizam. Ali ako musliman uradi neku nedjelu koje treba osuditi svakako, ali ne treba kazati da je to islam i da je to islamski terorizam, to su ti dupli ašini koji su velika smutnja današnjih doba. Pogledajte šta su neprijatelji čovječanstva uradili od ženi. Neprijatelji čovječanstva. Zašto neprijatelji čovječanstva? Svako ko se bori protiv islama je neprijatelj čovječanstva. Jer znajte, nema spasa čovječanstvu osim u islamu. I svi oni koji se bore protiv islama i ne slijede njegove smjernice su neprijatelji čovječanstvu čitavu. Pogledajte šta su radili od ženi. Te siromašne ženi. Žena je postala seksualni objekt. Vrijedi dok vrijedi njena ljepota. Kada završi njena ljepota, bude šutirana, dolaze druge da je zamijeni. Niko ne vodi evidenciju o njenim osjećajima sutra kada ostari. Kako su samo navukli ženu na tanak lijed. Do te mjere svuke ćete vidjeti ženu i gdje treba ili ne treba. Mogu shvatiti da žena reklamira veš, ali ne mogu shvatiti da žena reklamira dijelove za traktore. Nicu kad žene vozile traktore, nicu i opravljale. Ali toliko su ih izmanipulisali da ženu možete naći svugdje. Zato nije smutnja, zato nije iskušenje. Pogledajte naše omladince, izgubljeni. U same im ruzejca 18 godina vojskovođa, u njegovoj vojci Omer radijallahu ta'lanhu. Pogledajte naše momke sa 18 godina. Pogledaj njegove ambicije, pogledaj njegov život. Njemu je najbitnije da ima mobitel, da ima naučnicu, da ima djevojku, da zna gdje je diskoteka, da zna finduli cigaru. To su njegove ambicije. To je za njega mjesec. A pogledajte u sani, vodi vojsku sa 18 godina. Sve su to, braću moja draga, smutnje i iskušenja. Rezultate ti smutnji vidimo na svakom koraku. Droga, alkohol, blud, prostitucija, krađa, ubijstvo, potvore. Sve je to nastalo kao plod smutnje i iskušenja. Zato, braću moja draga, treba da govorim o ovoj tematici, jer je mnogo oni koji su se izgubili i koji je skupo koštalo nepoznavanje ove tematike. Zato ćemo u nastavku naše hutbe spomenuti nešto, samo nešto, samo jedan mali dio onoga što su spomenuli islamski učenjaci, kako čovjek da se odnosi prema smutnjama, kako da opstane sa svojom vjerom u današnjem dobu. Prva stvar, zapamtite dobro, prenesite ovo svojim porodicama. Maksimalno udaljavanje od smutnje i iskušenja u granicama ljudske mogućnosti. To je prvi korak da se spasiš. Ne približavaj se vatri, izgorjećeš. Ne plivaj u vodi koja je duboka. Ne leti visoko ako ne imaš motore za to. Ne približavaj se smutnji. Mnogi su nepoznavajući ovaj poslanički princip izgubili dunjaluk i ahiret. U hadizu kojeg je zabilježio imam Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je Mirdad ibn Esved kazao Božijem poslaniku, alaihi salatu wasalam, odnosno hadis od Božijeg poslanika, da je rekao Inne sa'ide lenan džunibel fitan inne sa'ida lamen junibe alfitan inne sa'ida lamen junibe fitan. kaže Allahu poslanik zaista je sretan onaj ko se odali od smutnje zaista je sretan tri puta ponavlja tu rečenicu sretan je onaj ko bježi od kafića ko bježi od ulice od kamate Ta je sretan To je poslanički savjet, bježi od smutnje. Makar ljudi kazali nazadan, ja hoću u džennet. Ne interesuje me šta će kazat ljudi. Hoću džennet, hoću uspjeh, hoću da ostanem musliman do sudnjeg dana, do svoje smrti. Povuci se, skloni se od smutnje. Mnogo je drugih hadisa koji nam direktno i indirektno ukazuju na ovaj princip. Svima poznat hadis u Buhari muslim od Ebu Hureyri. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam. Samo što nije došlo vrijeme da će se povući ili iza sebe ostaviti Eufrat veliko brdo. Veliko blago zlata. Kaže Allah poslanik, kada čujete za to, nemojte se tome približavati. Ha, a mi smo već planirali kako bi išli tamo to tražiti. Nemoj! U drugom rivajetu koji nije kod imama Buhari i muslima kaže Allah u poslani kada ljudi čuju za to zlato. Požurići! Natječu se! Ko što se svađaju za međe, tako će se natjecati za to zlato. Kaže Allah u poslani, pa će jedni drugima govoriti tako nam Allaha postavimo, drugi će ga uzeti. Kaže, pa će se ubijati međusobno do te mjere da će od sto ljudi preživjeti samo jedan. A to je kazao onaj koji ne govori po hiru svome. Wallahi vjerujem u taj hadis kao što vjerujem da je danas petak. Od sto ljudi će samo jedan ostati živ. Ali mi dalje imamo nadu. Ja ću biti onaj jedan. Kaže Allah u poslaniku hadisku je izbilježio imam Ahmed vjerodostim lancem prenosilaca. Men semija vid deđali felijene arhu. Onaj ko čuje za deđala, neka se stoji Neka se stoji od njega. Evo imamo deđala sutra u Sarajevu. Bježi od njega mošnjo. Ima li većeg poniženja za bošnjake? Valahi me je stić što sam bošnjak. Da ljudi idu na koncert žene koja je svojom muzikom pozivala na ubijanje bošnjaka. To se ne može desiti nikom na planeti osim bošnjacima. To se ne može desiti nikome osim bošnjacima. Treba li nam veća smutnja? Treba li nam veće iskušenje? Hoćemo Allahovu pobjedu. Što nam se dešava, kaže to? Šta smo uradili da nam se to ne dešava? Ko čuje za teđala, neka bježi od njega, kaže Allah poslanik u nastavku hadisa. Zaista će biti ljudi koji će misliti da su mu'mini, pa će otići da raspravljaju sa njim, pa će biti zavedeni, pa će izgubiti dunjalu ti ahiret. Precijelili smo svoje mogućnosti, ne idi ako znaš da sutra deđal ima utakmicu u tešnju, ne idi bježi u brda. Jer su njegove smutnje, njegovi dokazi opasni. Pojenta svega spomenutog, treba da bježimo, braćo moja draga, od smutnje iskušenja. Mnogo je ljudi koji su nepoznavajući ovaj princip poslanički, izgubili i dunjaluk i ahiret. Čovjek uvede televiziju u kuću, prije toga klanio na filu, postio dobrovoljni post, učio Kur'an, imao vremena za ženu i za djecu, ali kako je crni šeitan ušao u njegovu kuću, niti uči Kur'an, niti klanja na filu, kako će klanjat, kako će učit kad nema sirova vremena. Valja prigledati sve svjetske tamo utakmice, pa evropske utakmice, pa sve španske serije, pa sve dnevnike, pa sve vijesti. Nema vremena za svog gospodara. Ja ne kažem, ne treba imati televiziju, ali je treba znati koristiti. Iako smatram dobrog muslimana koji nema u kući. Koliko je ljudi koji su izgubili dunjaluk i ahiret kada je internet ušao u njihovu kuću. Internet je zlato. Na njemu ima mnogo koristi, ali ga treba znati koristiti. Koliko je ljudi kada su počeli koristiti internet počinilo blud? Koliko je žena kada su počele koristiti internet pa pod navodnim znacima upozoravati braću muslimane na njove prijestupe, dao tom bratu muslimanu adresu gdje se nalazi, pa su zajedno počinili blud. I mnogo toga. Bježi od smutnje. Dolazi Asab Allahom poslaniku, ali i salatu wasalamu hadisku, i zabilježi imam tirmizica, vjerodoslovim lancem prenosilaca i kaži Ja Rasul Allah, men neđa, Allaho poslaniće, Kako da se spasim? Allahu ekber. Prije 1400 godina nije bilo razgoličenosti, nije bilo droge, nije bilo alkohola. Kaže, kako da se spasim? Kaže Allahu poslanik, poslušajte ova tri savjeta. Emsi kalejke lisanek. Oni jesaruke bejtuke. Uopke ala hati etik. Čuvaj svoj jezik. Tako ćeš se spasiti. Nemoj vrijeđati braću muslimane. Nemoj lagat, nemoj petat, nemoj psovat. Nemoj psovat za jednu riječ, kao što je došlo u hadisu Buharije, možeš biti bačen u džehennem dublje nego što je od istoka do zapada. Čuvaj jezik. Voli jesa'uke, bejtuke, nek ti tvoja kuća bude dovoljna. Mi bi svugdje osim u kuću. A kuća treba da ti bude oaza imana. Jer ti si tu šef. Na ulici nisi. Napravi od svoje kuće oazu. To je ona kuća koju propučuje poslanik. A ne kuća u kojoj se polazdan sluša Dragana i Ceca i koja se u kojoj se gledaju serije. Pa bježi iz te kuće, bolan. Rekli smo na početku, bježi. Kuća koja će biti oaza i imana, gdje ćeš i baretit. Gdje ćeš moći obožavati svoga gospodara. Gdje ćeš moći svoju djecu podučiti islamu. To je ta kuća u koju treba bježati. Bježati. I zadnja stvar, voduki ala hatijetik, Plači nad svojim gjesima. Kad smo plakali? Nikad. Pa kako ćemo plakati? Mi smo kupili kartu u džennet, samim dolazkom na hutbu, mi smo muslimani, gotovo. Samo čekamo kad ćemo umrijeti. Mnogi prije nas su bili čvršći i jači i bolji i pobožniji. Pa su posustali. Druga stvar, drugi savjet šerijatska naobrazba. Braćo moja draga, vremena smutnje, vremena iskušenja iziskuju od čovjeka da poznaje svoju vjeru. Da poznaje svoju vjeru jer šerijatsko znanje to je ono što će izbalansirati čovjekove postupke. Kada tjedne glavom kroz zazid, šerijatsko znanje će mu kazati stop. To je ono što čovjeka može spasiti u vremenima smutnje. Da se šerijatski obrazujemo. Za tu tačku možemo samo spomenuti kratko nekoliko stvari. Prva stvar, ne smijemo govoriti o Božjoj vjeri osim ono što znamo. Druga stvar, mora da znamo da Allaha obožajemo. Kao što ga obožajemo ovom džumom, obožajemo ga pitanjem učenih. Kada pitaš učenu, znaj da zato imaš selak. Jesi se time pokorio imperativu, pitajte učeni ako ne znate. Ne znate. Znači imaš selab kada pitaš učene ljude. Također, treba da znate ovo mubarek, blagoslovljeno buđenje muslimanskih masa u cijelom svijetu. Ako ne bude predvođeno u lenom, pitanje je samo dana kada će muslimani skrenuti s pravog puta. Također, treba da budemo spremni u pogledu znanja i ovih teških vremena da prihvatimo istinu bez obzira od koga nam dolazimo. Mi imamo neka zlatna pravila od koga samo uzimamo, od koga ne uzimamo. Nekada kritikujemo naše stare didove u džaniji zato što nisu fleksibilni, zato što slijepo slijede bošnečki mezher. A mi smo otišli u drugu krajnost pa imamo svoje nepogrešive šehove od kojih sve uzimamo bez pogovora. Također, braću moja draga, vremena smutnije. Moramo se paziti da mi svojim postupcima ne budemo nekom smutnja. Pazi kako ćeš drugima prezentovati islam, jer ćeš tako mi Allaha biti pitan kako si ljudima prezentovao islam. Nije dovoljno da kažeš bitno mi je na istini da sam. Ne, moraš paziti u granicama šerijata šta će ljudi i društvo kazati o tebi. Hadis koji je zabilježio imam Buharija, događaj svima vama poznat sa Muazom radi Allahu ta'anhu, koji ima običaj klanjati jaciju sa poslanikom. Pa bi odlazio nakon toga klanjati jaciju svome narodu, svome plemenu. Pa je jedne večeri došao da klanja jaciju i počeo suru El Beqara, koja ima 49 stranica. I treba sat i po minimalno da je čovjek prouči. Pa je počeo klanjati jaciju sa tom surom. Pa su ashabi znali ako je započeo će ih završiti. Pa se jedan ashab, čovjek koji je zemljoradnik, Odvojio, ne može klanjati toliko. I klanjao sam. Pa ga je Muad, radi Allahu, on mu kazao, kaže, to je licenir. Pa je čovjek osjetio bol tih riječi, otišao poslaniku, kaže, Allah, poslaniče, ja ne idem više u dženak zbog Muada, zato što nam dugo klanja. Pogledajte reakcije. Je li kazao poslanik, ne, ne, zašto ne stojiš? Kaže Allah poslanik, efetanum ente ja mu'ah, Tri puta. O Muazi, za ti ljude stavljaš na smutnju? Na iskušenje? Zašto kaže vola nisi učio srpih isperapike leada? Po šemsi ve duhaha, po levi i jakša. To su sure. Jedna stranica kuranska i manji. Zašto to nisi učio? Moramo paziti kako ćemo ljudima prezentovati islam. I bit ćemo pitani o tome. Pogledajte, braću moja draga, stanje muslimana. Zamislite da ste nevjernik. Ne uzubillahi. Šta bi nas ponukalo da primimo islam? Pogledajte muslimane. Najnazadniji, najneškolovani, najprljaviji. Sve ono što je suprotno od njihove vjere. Kako tražiti od Evrope da primi islam? A vallahi, da mi živimo islam, oni bi ga davno prihvatili. Ali ne vide islam u našem životu. Zato kažem, pazite u vremenima smutnje, da mi svojim postupcima nekome ne budemo iskušenje. Također u vremenima smutnje iskušenja. Moramo svoja srca vezivati za šta? Za televiziju! Nije! Za uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala, Ovo su teška vremena! Onaj ko ne bude vezivao svoje srce za uzvišenog Allaha putem dovi, neka zna da je krenuo putem dalaleta. Da Allahu poslani, kao što je zabilježeno u hadisu Buhari i muslima od umu Seleme, kada su je pitali šta je najviše dobio poslanik alaihi salam? Je li dobio kolini gospodaru, daj mi samo na faki? U nas se najviše dobi, daj mi na faki. Koda si mezgriješan, nemaš dobi da te Allah oprosti grijehe. Kaže Umu Seleme radi Allahu Taranha, najčešće je dovio janu kalive kulubi, thebit kalmi aradini. O ti koji prevrćeš srca ljudi, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Allahu Ekber. Poslanik, dolazim u objava. Najplemenitija osoba koja je kročila zemljom. Gospodaru, učvrsti me. Bošnjo, dođe samo za Bajram u džanju. Nema, kaže, potrebe da ja dovim, Boman. Čvrst, čvrsto kolac. Nema potrebe, pa šta ćeš volan dovi tisvić od na odrađen sto puta? Dovi Allahu, onaj ko pomisli da ne treba na svakoj sreći dovit, ta je krenuo putem da rave, ta neka zna. Jer su ovo teška vremena, vremena iskušenja, vremena smutnje, ako te Allah ne učrsti, znaj da ćeš se izgubiti. Također, braćo moja draga, vremena smutnje iziskuju od nas neprestano obnavljanje ugovora sa uzvišenim Allahom. Kako? Pokajanjem. Znajte da između Allaha i njegovih robova nema krvne veze. Allah Đelešanu nije poštedio prvu generaciju, najbolju generaciju koja ikada kročila zemljom kada su okrenuli leđa njegovoj knjizi. Na Uhudu samo jedan prekršaj okrenuli su leđa poslanikovoj naredbi i to ih je koštalo, znate li koliko? 70 mrtvija shava! A pogledajte nas! Nostop grijesi! Mi se jedino možemo sačuvati i zaštititi telbom pokajanjem Allahu te Tebarake wa ta'ala. Pogledajte umet, čitav umet i mosnu sa njima. Kamata na svakom koraku, blud na svakom koraku, rakija na svakom koraku. Laži na svakom koraku. Korupcija na svakom koraku. Na jednom dijelu islamskog svijeta umiru ljudi od gladi. A na drugom kraju čovjek daje za futbalsku loptu milioni 900 hiljada eura samo zato što su se na njoj potpisali svi igrači Italiji. Zato što je vatreni navijač Italiji. E bit ćeš sa Italijom na sudnjom danu. Tvoja braća u Čečeniji, Palestiniji, Kašmiru i Somaliji i Bosni umiru od mladi. A ti daješ milijoni 900 hiljada eura za loptu. Drugi je dao 14 miliona dolara da bi dobio tablicu number one. Ko da će number one u džennet? Mi znamo da će poslanik prvi u džennet. Dao je za tablicu na autama 14 miliona i kaže bio sam spreman dati 16 miliona. 26 miliona. To je stanje umeta. Sad vi budite u mene i mi bi tako isto radili da nas Allah iskuša i metkom. Jer se mi s rođenim babom i bratom posvadimo za metar međe i udarimo ga lopatom u glavu. A nemamo para da imamo, bili bi mi gori. Ali vam navodim primjer prije nego vas zadesim u sive da znate kako se ponašati. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Braću moja draga, u nekoliko minuta i nekoliko rečenica, još tri savjeta. U vremenima smutnje i iskušenja moramo biti maksimalno pribrani. Ne smijemo plaho požurivati glavom kroz zid. Jer su to vremena smutnje. Vremena kada čovjek ne vidi dobro. Treba malo skinuti naočale da očisti prozore. Pogledajte reakcije poslanika alihi salatu wasalam kao što je zabilježeno hadisu Buhari i Muslimu da muslim od Aisha radijallahu ta'lanha. Dolaze židovi poslaniku i kažu Esamu alik, smrt tebi. Kaže Allah poslanik, i vama. Završena priča. A iša radi Allahu ta'ala anha, kada je čula te riječi, kaže, Allah vas ubio, Allah ovo prokletstvo na vas, smrt vama. Kaže Allah poslanik, a iša, mehlen, polako, polako, zaista je Allah, inna Allah je rafiq, Allah je blag, voli blagost u svemu. Pa Allah poslanik, jesi li čuo što su rekli? Jesam, kaže, čuo, ali pa si čuo sam ja rekao? Pa ja sam rekao imamo, dovoljno, polako, saberi se. Nemoj odmah svaku loptu na prvu vraćat. Pogledaj na lobodan, nemoj svaki put na ovom prozazi. Ako su otvorena vrata, prođi kroz vrata. Sabur, braćo moja draga, u vremenima smutnje i iskušenja je najbolje oružje koje čovjek može posjedovati. Mi gledamo ljude, vrati se Allahu ovoj vjeri, pa ih boli stanje umeta, I to je dobro, mora da te boli, ali mora da znaš. Kada je Allah poslanik, njegova misija trajala 23 godine, ne možeš očekivati od tebe koji si pun rakije i pun te to važe i harama koliko hoćeš da ti preko noći promijeniš stanje ummeta. Ummet je padao decenijama, stoljećima i ti hoćeš preko noći. Ne, treba da trpiš. Treba da trpiš što će sutra bošnjaci ići kod brene. Kada dođe voda i grmljavina da poplavi one gore u Sarajevu, znajte da neće našti tešan. Moraš trpit. Strpljenje. Jer je padanje uvijek lakše od uspravljanja. Umete decenijama padao. Treba vremena, treba strpljenja kao što je strpljiv bio Poslanik na vrijeđanju, na psovanju, maltretiranju, ratovanju, treba se strpiti. Također, veoma bitna stvar u vremenima smutnih iskušenja jeste naš odnos prema informacijama. Jer najbolje čime se može potpaliti smutnje jesu informacije. A mi, muslimani, alhamdulillah, imamo metod. Imamo smjernice uzvišenog Allaha kako da se odnosimo prema informacijama. O vjernici, kada vam dođe takav nepovjedljiv insan, griješnik, dobro to provjerite. Bošnjo, kada sluča federalu, ne uzubila sto puta, to ne više vjeruje nego Kur'anu i sunnetu. Kada mu kažeš, rekao imam Buharija u svojoj zbirci, ma kaže, ne znam ja ko je to pisao. A kada mu kaže onaj koji nikad Bogu na sredno nije pao, ne sumnja u to nijedan postup. Pogledajte tog neprofesionalizma kod naših televizijskih kuća i njihovih emisija. Nisam studinao žurnalistiku i to plaho ne znam. Ali pogledajte kako ljudima bate zamotavaju u celofan. Kaže, po nama, po vjerljivim izvorima. Mi to doznajemo iz povjerljivih izvora. Kakvi tvoji povjerljivi izvori, Bolan? Pa ti ako ne podaš Bogu na sreždu, nema tebe više na mapi. Spomeni nam ime koga si dobio informaciju. Pogledajte samo kako planski i smišljeno. Među muslimane bošnjake ubacuju termine kako bi se muslimani gladali međusobno. Malo, malo vehabija. Šta je vehabija? Da nek mi neko da definiciju vehabije. Ali bošnjaci slušaju vehabija. To je nešto mrakača neka. Mrakača neka. Baš kao mrakača, niti ne postoji. Ali je se sva djeca boje. Tako se bošnjaci boje nekog vehabije koji niti ne postoji. Ako je vehabija onaj ko svako ko ima vradu, onda smo tu uvalili noge i, i popove i one koji nisu vehabije sigurno. Ali muslimani ne razmišljaju o tome. Ali je to ova politika. Oni žele da se bore protiv islama, ali ne mogu ukazati javno. Taj čovjek je musliman, prakticira sunnet. Tada će ljudi ići za njim. Treba ga guniti u neku nigdje postojiću sektu. A Božno ne zna dalje odnosa. Nikad nije otvorio nikakvog čitava, nikakve knjige. On to privata zdravo za gotovo. Zato čuvajte se informacija. Mi muslimani, nažalost, ne vidimo dalje odnosa u mnogim stvarima. Kamo nama naši mediji gdje ćemo ljudima prezentovati islam onakav kakav jest? Sada kada bi ja rekao Sergija neko je nastradao, svi bi mi dali. Ali da kažem Sergija treba osnovati televiziju u Bošnjačku. Niko ne bi dao ni marke. Što će nam? Pa jeste što će ti kad imaš tamo porno, imaš muzike, dragane, cece, šta hoćeš, finoti. Nismo svjesni bitnosti medija u današnjem vremenu. I to je opet smutnja iskušenja današnjeg vremena. I na kraju, braćo moja draga, veoma bitna stvar. U vremenima smutnje veoma je potrebno da poznajemo Islam, da učimo Islam, njegove temelje. I da znamo prioritete u Islamu. Allah poslanik, kada je slao Mu'ad ibn Džebela u Jemen, kao što je zabilježeno u hadisu Buhari i muslima, kaže mu Muazem, ti ideš narodu koji su ehlul kitabije, prvo šta ćeš ih pozivati, la ilaha illa Allah, Muhammedu Rasulullah. Ako ti se odazovu, pazite, uvjet, ako ti se odazovu, pozovi u namaz. Ako ti se odazovu, pozovi u zekljat. Što znači, ako ti se ne odazovu, šta ćeš raditi? Pozivaju tu istu slavu. Moramo ljude pozivati ono što je najprioritetnije. Ne smijemo sebi zaklavati vrata daveta i misionarstva sa stvarima koje su sporedne. Mora da znamo šta je teže i šta je veće i šta je bitnije u islamu. Molim Allah te barake wa ta'ala da nas učvrsti ovim teškim vremenima. Allahumma a'izza al-islama wal muslimin. Allahumma a'izza al-islama wal muslimin. Allahumma a'izza al-islama wal muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب دعوات اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم كن لهم ناصرا ومعينا اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا اللهم إن اليهود والنصارى طغوا في الأرض فخذهم أخذ عزيز المقتدر اللهم إن اليهود والنصارى طغوا في الأرض فخذهم أخذ عزيز المقتدر اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا غريق بلوج بحر صيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الذي كسب زلاته قلقا كئيبا